түрікше үйренеміз. Қадірменді радио тыңдаушылар, түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда бір киім дүкенінде киімдерге қарағанда немесе киім алған кезде қолданылатын ең маңызды қарапайым сөйлемдерді үйрендік бүгінгі сабағымызда болса бір кітап дүкеніне барамыз және сонда қолданылатын түрікше сөйлемдерді үйренуге тырысамыз ардақты тыңдаушылар бір шетелге барғанда немесе басқа қалаға барғанда сол жердің картасы керек болады түркияда ел және қала картасын кітап дүкенінен және газет сататын жерлерден табуға болады айрықша түрікшеңізді жетілдіру мақсатты қысқа әңгімелер роман және күнделікті газет оқысаңыз өте пайдалы болады енді тақырыпқа байланысты кейбір сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдап қайталауға тырысайық Роман оқымайы чок северім Роман оқуды ұнатамын. Yakınlarda bir kitap evi biliyor musunuz? Жақын маңда кітап дүкені білесіз бе? yeni çıkan kitapların bulunduğu bölüm nerede? Жаңа шыққан кітаптар бөлімі қай жерде? Nereden bir gazete alabilirim? Қай жерден газет алуға болады? Bir Türkiye haritası ve iki büyük zarf alabilir miyim? Бір Түркия картасы мен екі үлкен конверт алуға бола ма? Ардақты тыңдаушылар, түркше сөйлемдер мен аудармасын тыңдадыңыздар сөйлемдерде роман оқу кітап дүкенін табу жаңа шыққан кітаптардың орнын сұрау газет карта және конверт сатып алуға байланысты тақырыптарға тоқталдық енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын сабағымызда кездесетін кейбір сөздердің мағынасын үйренейік зарф конверт немесе хат қалта китап кітап дүкені ени жаңа Бөлім, бөлім, Gazete. газет харита Карта. Қымбатты тыңдаушылар, енді қалам мен қағазыңызды дайындап, сөйлемдерді қайтадан тыңдаңыздар. Кейіннен жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар. Роман оқымайы çok severim. Роман оқуды ұнатамын. Yakınlarda bir kitap evi biliyor musunuz? жақын маңда кітап дүкені білесіз бе Yeni çıkan kitapların bulunduğu bölüm nerede? жаңа шыққан кітаптар бөлімі қай жерде Nereden bir gazete alabilirim? қай жерден газет алуға болады Bir Türkiye haritası ve iki büyük zarf alabilir miyim? бір түркия картасы мен екі үлкен конверт алуға бола ма ардақты тыңдармандар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа тақырыппен бірге боламыз кездескенше қошча қалын Түркше үйренеміз